Laborantza biologikoak uraren kutsadura ahiskuak mogatzen ditu, ezagutza hortarik abiatu zerrobiko ibagaren uraren sindikata, Frantzia mailako ura eta biologikoa sarean sartzeko gogoa erakutsi zuen, horrekin gune gidari edo sit pilot deitu esperimentazio eremua bilakatu da, Guillaume Riu Frantziako laborantza biologikoaren federazioaren burua da. Le dispositif sit pilot, lui, il sert vraiment a mettre en lien les collectivités, les acteurs de collectivité, les syndicats d'eau, euh, les agences de l'eau pour euh, échanger, capitaliser les nombreux partenariats qui peuvent s'opérer sur les territoires. Voilà, donc c'est vraiment un lieu, un lieu d'échange et un lieu d'échange d'expérience surtout. Jantzia mailan beste hogeita lau eremu badira ura eta biologikoa gune izendatuak izan direnak, Baionako egiak diruz lagunduko du biologikoaren garapena bere ur bilketa tokietan Serge Arkuet, Baionako uraren zaintzearen zinegotzia da. La ville de Bayonne n'a pas attendu, loin s'en faut. Euh, on travaille déjà ici sur le bassin de l'oursouya, avec une vingtaine d'agriculteurs, hein, d'exploitants, avec qui on échange, avec qui on travaille. Concrètement, euh, on les aide en matière de diagnostic, en matière d'ingénierie, on les aide également financièrement. Et Errobi ibarreko sindikataren ere muan, hiru laborari dira biologikoan ari direnak osoki, helburua ez da beste guziak konbertsiora bultzatzea, baina pozoin eta ongarrien erabilera mugatzea. Jean-Michel Gare lan sindikatu ko Ba, zentan, anitz laborarien zat, eh, laborantzioa da, gibe bat ez da gibelatze bat, aintzinatze bat da, ezen e, eh, froga baita egun, e, lehengo jendek bazakiten, zer, zer bazen egiteko etxemplu bat bera ere emanen dut beti gogora egiten zautana, ungarri metaren airestatzea, hori berriki berriz egiten diren gauzak dira mekanikaz, baina aspaldi, aspaldi eta beti denik e, eh, ungarri metaren egiten zen etxetan. Hara, hor, jakitate bat, e, zena, galdua zena, eta guai berriz etortzen dena. Beraz, e, konkretuki da, laboraria ere maitea, e, molde berri horietara. Baionako egiak bost milioi metro kubiko ur biltzen ditu urtean zehar, errubi ibarreko ur bilketaguneetan.